Am un pretext că e în context Să mă exprim azi liber Căci m-am stresat cu adevărat De ce se întâmplă cu tine? Îmi beau cafeaua și încerc să gândesc Ce oare îmi mai lipsește? Dar are rost îmi pierd timpul și știu Orice greșește Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot Nu vreau să fac frumos când știu că nu n-are rost Sunt încăpățânată și îmi place așa cum sunt Și dacă nu-ți convine, eu nu n-am să mă plâng Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot Prea multe complicații care n-au nici M-am săturat de scârbe care dormind frumos Și dacă nu înțelegi înseamnă că ești un prost Who, Am un pretext că e în context Să mă exprim azi liber Căci m-am stresat cu adevărat de ce se întâmplă cu tine Îmi beau cafeaua și încerc să gândesc Ce oare îmi mai lipsește Dar n-are rost îmi pierd timpul și știu Orice femeie greșește Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot Nu vreau să fac frumos când știu că nu sunt încă și-mi place așa cum sunt Și dacă nu-ți convine, eu nu am să mă plâng Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot Prea multe complicații care n-au niciun rost M-am săturat de scârbe care doar mi frumos Și dacă nu înțelegi înseamnă că ești un prost Nu frumos Când știu că nu n-are rost Sunt încăpățânată și îmi place așa cum sunt Și dacă nu-ți convine eu nu n-am să mă plâng Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot Prea multe complicații care n-au niciun rost M-am săturat de scârbe care doar în frumos Și dacă nu înțelegi înseamnă că ești un prost Lost.